Abaebrania esura ya mwenda Endagane yakara ekabeine ntwaza zo kufukamira ruwanga neza atakatifu ezo munseke akaba aliyo eiyema eryaeru omu nimwo abaga ekinara kyetara nemeza yo mukate gwo businge eliyo nilyo lyayetwaga mwanya gutakatifu Enyuma y'orutimbe rwa kabiri niyo abaga eyema eliyayetwaga atakatifu muno. Eryo lyagiragamu eyarutale yezaabu eyobunuma nesanduku yendagano. Yona esigire zaabu omoni mo abaga epakuri eyabairebikirwe mmanu enkoni ya aroni eyatuturaga nembengo zendagano. Eiguru yaryo abakerubibe kitinwa amapapagabo gabunzire nketo yobuganyiza ebiti twakubigamba tukabito iturambwe nwa kaba amazire kutebekanise byo byona abakuhani obutosha batago mu yemeri aheru kukole miruka yabo yobukuhani kyonka eyemeri akabiri eliyo lyatawagamo mukuhani nyamukuru marana weli moryonka omumwaka kandi yatahagamu aino bwamba bwokwe yatirira nokwatirira entambara z'abantu au moyo mtakatifu yamanyisago ko muwando gwo kutaa atakatifu gwabayere gutaka kingu kire orwe yema eliaheru lyabayere likyaliyo eyema lyaheru lyabaga kabonero kama kiro aga ago tulimu omuntu azankezi baongage biyongo batamba nebitambo kyonko omuntu ayashangwa nafukamira ruwanga tibyamu induraga muikirire aha mutima ebyo byayolekereraga anyakalya nebyo kunywa no kunabo kwengeli taliemu gabaga mateka ago bunyamubiri kuikyoro bukiro bwakugobire akaijwa ebiya chonkae orwo kristo ya izirali mukwani nyamukuru owe bintu ebirungi ebyabaire nibishubirwa kwija akaletwa omuyema eliri kukira omukitinwa nobuikirire elitakozirwe muntu elitatonzirwe yataa atakatifu limoyiryonka yamara tiyathairemu na bwamba bwambuzi anga bwanyana akataamu no bwamba obwe oh yabaniku atuchungura atyo eirairiona kubako bwamba bwempa yazenta amano bwamba bwenumi neijwiriye nyana yenkira iziba biraba byashoboire kweza baagayire abashayimuriro bwambo bonejweryo babone kurugwaho obuwagare amubiri isi aho bwamba bwa Kristo burashurwaki Kristo ayayetambirirerwa nge kitambo enzira kamogo omumaniga mwoyo oweira iliona obwamba bwobo nibwija kubeza emitima bubayo mafu mukolererwa nga asingire kityo kristo niwe mubaka wenda gane mpya kuba wene na kafaa kurokora abantu e mu ntambarezo bafaikairo mu ndagande ya mbere abayesirwe kutungwa busikobo ira iliona kubako murago guraba guliyo mukama wagona aragirwa kushangwa yafiri omurago kugira amani oruwo mukama wago abayafiri mukama wo murago kaba akyarora omuragogwo tigugira amani kityendagane ya mbere tiyakuwamire ko bwamba butali kuborwa musaya gambire abantu bono ko bali kuragirwa mateka akakwato bwamba bwenyana nempa ya zentama Mm. amona maize nesufu katuku na isopo obwambo obo na maize ago yabishayimulire kitabo kyamateka nembaga yona na gambati ogunibwo obwamba gwendagane yoruwanga bangire omigirire yonene eyema nebikwato ebyakozibwago michonchozo yokufuka mira ruwanga nabyo yabishayimulire obwambo obo twakugira tuti amateka nigaragira buri kantu kushayimurirwa bwamba nirwo karayezibwa kandi obuzira kwita kitambo omugaruriro gw'amafu tigukabayirewo kityo kikabakiragirwe ebiri kushusha ebyo mwiguru kuwasirirwa omichonchozege kandi ebyo mwiguru byone nebyo bikababiri byo kuhasirirwe bitambe birungi kushaga ebyakara Kristo tiyataire atakatifu akozirwe bantu Nikuo kugiroti alikujusha atakatifu komo Wene nakatao muiguru lyonene lyonene Abone kutukuratira omumasinge ga ruwanga kandi akabata ali wakuikara na yetamba nkoko omukuani nyamukuru yataaga atakatifu nobwamba obutalibu enshonga au yakubaira ali wokuikara na ashasha kwemensi kutondo na wokobiri akagya yaija anzindo ya makiro kwetambe kitambo kuchuobufu kandi yo kwa bantu balibo kufalimo maraba karamurwa nikuona kristo yatambirwe kitambo omurundi gumo gwonka kwatirire ntambara za bantu bangi marali garuko murundi gwa kabiri tikwatirira mafu shana kurokora abamulindirire